tial matematico estas bona por la cerbo. Matematico estas pedaurinde ancora utimiga faco, tio shangigiu, diras brita neuroscientisto en nova studaggio. La occupigio pri matematico donas impeton alla grisae celetoi, cae tio postlasas videblain spuroin en la cerbo. La studajo referenzas al specifajo de la brita clariga sistemo. Tie nome, gelernantoi povas decidi, ciu ili dum la lastai du jaroi, gis la maturez exameno, enscribigiu por matematico au ne. Ciel tiu electo efficas alla posta mensa evoluo, tians ciencistoi de la Universitato de Oxfordo provis videbligi per serio da prilumigoi. Jen la resuma resulto de iliai experimentoi pri octec du gelernantoi en la agio de dexes gis dec ociaroi. La du iaroi vere alportas differenzon. La occupigio pri formuloi cae logicae problemoi estas ecz legebla en la curbajoi de la cerbo. La sciencistoi trovis tion precipe en la frunta lobo. Tio estas cerba regiono, kiu staras en contexto cun multai altnivelai mensai activezoi, exemple cun logica pensado, lernado, cae formigio de memoro. En tiu regiono, la gelernantoi e la matematica gruppo havi signife plida moleculoi de la neurotransmitilo GABA. Tio gravas pro tio, char GABA donas informon ancau pri la evoluo cae plastezzo de la cerbo, diras la studestro. Simila estis la resulto de psicologiai testoi. La gelernantoi e la matematica gruppo solvis ciuin tascoin pli bone. Ilia avanzo do ne nur limigis al matematico. Levigas la demando. Cio estas efico? Cio estas causo? Ciula instruhoroi en gravorigis en la cerbon? Au ciula matematicemo estas nur sequo de jam existantai differenzoi? Tion ni compreneble controlis, diras la studestro. Ciam ni comensis niain prilumigoin, tiam la gelernantoi ancora une estis decidintai, ciu ili electos matematicon au ne. En tiu momento la neurochemio estis tre simila ce ciui, la differenzoi aperis nur pli poste. Do estas bere la matematico, cium modifas la cerbon. Ni povis ec prognosi, Helpe de la concentrigio de gaba qui el bon en i testanto solvos la tascoin de matematica testo de knau monato in preposte che sozia bon stato clarezzo au la familia fono povus esti respondezai por la differenzoi ti same mal consideras la britai esploristoi La iunae test personoi devenis ciui el simila socia tavolo au ec lernis en la sama lerneio. Estas rimarkinde che tiui resultoi validas nur por matematico. La sciencistoi estis ancau prilumigintai aliaen facoin, cae ne malcovris iaen contextoin. Cial tio estas tiel, tio restas malclara. Pli fruae studagioe ciu case montras, ciu disponas pri matematicae conoi, tiu povas dum la curo de sia carriero, calculi pri pli alta viv en speso, cae restos ancau, el statistica vido, pli longe sana. Indus tial pledi, por pli forta accelado en lerneo, tamen Matematico estas precipe tie nesatata faco, ciu causas al multae gelernantoi maldormain noctoin. Sed la timo pro matematico estas vaste trovebla. La causo por tio estas versaine kiel la faco estas instruata, cae ancau la familia medio ludas rolon ciù infanoi timas matematicon au ne.